Merhaba, yeniden bir pazar akşamı. Yeniden Bob Dylan'ın yarım yüzyıla aşan müzik serüveninin izini sürmek amacıyla e, peşinizdeyiz. Zamanlar değiş değişirken ekibi ben Altuğ Güzeldere. Merhabalar, ben de Güven Güzeldere program ortağımız ve arkadaşımız e, Mahir Ilgaz şu anda yurt dışında olduğu için bu programa katılamıyor. E, belli bir sayıda hafta sonra dönecek katılacak. Evet daha önce de duyurmuştuk e, programa iki telefon bağlantısıyla bağlanmak e, ses kalitesini düşürdüğünden e, Mahir'in de benim de yurt dışında olduğumuz zamanlarda altı stüdyoda e, telefonla ikimizden birisi ancak bağlanabiliyor. Bu hafta programı ben yapacağım. Fakat bu haftanın playlistini, şarkı listesini Mahir hazırladı. Çok da güzel bir liste hazırladı aslında. Kendisine kendisini buradan analım teşekkür ederek. Ee, geçen hafta Blonde and Blonde albümünü çalmayı bitirmiştik. Ee, 7. stüdyo albümü Bob Dylan'ın 1966'da çıkmış ve 1965-1966 arasında çıkmış 3 stüdyo albümü ile birlikte Bringing It All Back Home, Highway 61 Revisited ve Blonde and Blonde bu üçlü e, Bob Dylan'ın müzikal açıdan zirveye ulaştığı albümler e, olarak e, anılıyor. Blonde and Blonde da yalnız Bob Dylan'ın değil rock tarihinin de en önemli albümlerinden sayılıyor. Albümü bitirdik fakat outtake dediğimiz e, albümün kaydı sırasında kaydedilmiş ama albüme girememiş şarkılar çaldı. Onları ve başka müzisyenlerin e, bu şarkıların e, yorumlarını icra ettiği e, birkaç parçayı çalarak bugünkü programı öyle yapacağız. Evet Güven, bahsini ettiğin üç en önemli albüm arka arkaya çıkmış. İlki Bringing It All Back Home 22 Mart 1965 tarihli. Derken Highway 61 Revisited o da 30 Ağustos 65 yani aynı yılın içinde yayınlanmış. Ee, geçen haftalarda çalıp bitirdiğimiz, tamamladığımız Blonde on Blonde'da 16 Mayıs 1966 yani e, şu anda 53. programımızı yapıyoruz. 53 haftadır Bob Dylan çalıyoruz kendisini ancak 25 yaşına getirebildik. <laughs> Öyle diyeyim çünkü. Evet. 41 doğumlu şu anda 66'dayız. Kendisi 25 yaşında ama e, çok çok önemli eserlerini de vermiş durumda. E, hayatının e, bu albümden sonra da önemli bir dönemeç noktasına yaklaşıyor. Evet ilk şarkıyı çalmadan şunu da söyleyelim. Ee, birkaç hafta önce e, Nobel Edebiyat Ödülünü e, almıştı e, Bob Dylan fakat kendisinden hiç ses seda çıkmıyordu. Yalnızca herhalde satışların artması için belki promosyon olarak web sitesinde bir ara Nobel ödülünü kazanan Bob Dylan'ın albümleri falan diye bir e, niteleme çıktı. Sonra onu da sildiler. Ne olacağı belli değildi. Geçen haftaki programı yaparken de biz e, bundan bahsetmiştik. Fakat iki gün öncesi itibariyle Bob Dylan e, ödülü kazandığını ve bundan memnun olduğunu söyleyerek sessizliğini bozdu. E, büyük bir incelik ve alçak gönüllülük göstererek e, ödül seremonisine de eğer katılabilirse katılacağını e, duyurdu. E, son durum böyle. Evet, geçen hafta biraz da ironiyle ne olacak bu Nobel Komitesi'nin hali diyorduk. E, neyse olay tatlıya bağlandı. Hatta Bob Dylan da şey dedi. E, o kadar sevindim ki dilim tutuldu. O yüzden aslında ağzımı oynatıyordum ama meğerse ses çıkmıyormuş. Şimdi çıktı sesim ve e, hepinize teşekkür ediyorum. Ee, şeye ödül törenine katılır da hoş bir konuşma yaparsa onu da size aktarmak isteriz tabii ki. Evet peki şimdi o zaman 1966'da yayınlanmış olan Blonde and Blonde albümü için kaydedilmiş ama albüme girememiş ilk şarkıyla başlayalım. I'll Keep It With Mine. You will search, babe, at any But how long, babe, can you search for what is not lost? Everybody will help you. Some people are very. I can't help it. If you might think I am odd, if I say I'm loving you not for what you are, but what you're not. Everybody will. discover what you set out to find. But if I can save you any time. same old spot again. The conductor. He's still stuck on the line. Bob Dylan tarafından yazılmış ve söylenmiş Blonde on Blonde albümüne girmek amacıyla yapılmış I'll Keep It With Mine isimli şarkıyı dinledik. Ancak şarkı albümde kendisine yer bulamamış. E, o yüzden de e, albümde yer almamış ama ondan sonra 1961-91 e, yıllarını içeren Bootleg Series Volume One to Three Rare and Unreleased adlı albümde daha sonra yayınlanmış. Bob Dylan bu şarkıyı aynı zamanda Judy Collins'e de veriyor ve e, Judy Collins'in e, çıkartmış olduğu 1993 tarihli Judy Collins Sings Dylan Just Like a Woman adlı albümünün dipnotlarında e, Bob Dylan diyor ki ben aslında bu şarkıyı Judy Collins için yazmıştım. E, Judy Collins de şarkıyı 1965 yılında önce bir single olarak çıkartıyor. E, daha sonra da 93 yılında albümünü alıyor. E, şimdi de e, bu versiyonu dinleyelim. Judy Collins'ten yeniden I'll Keep It With Mine. Müzik You will search, babe, at any cost. But how long, babe, can you search for what's not lost? might think I'm odd if I say I'm loving you not for what you are, but for what you're not. train leaves at half past ten. But it'll be back tomorrow, same time again. The conductor. Keep it with mine. Judy Collins'den dinledik. E, folk, country ve rock e, tarzında şarkılar söyleyen ve aktivist müzisyen Julie, Judy Collins'i e, iki sene önce yaptığımız Çatlaktan Sızan Işık programında da sık sık anmıştık. Çünkü Bob Dylan şarkılarının yanı sıra e, Leonard Cohen şarkılarını da e, icra etmiş bir müzisyen e, kendisi. I'll keep it with mine e, ee, Blond and Blond albümünde yer bulamamış e, dört şarkıdan e, bir tanesi. Diğer üçü I Wanna Be Your Lover Now, Jet Pilot ve She Is Your Lover Now. Bu e, diğer üçünü de e, bu programda çalacağız. Birkaç e, cover'la birlikte, yorumla birlikte. Fakat önce I'll Keep It With Mine'ın bir başka yorumunu e, çalmak istiyoruz. E, bu şarkının en iyi yorumları e, arasında olduğu düşünülüyor. E, Alman şarkıcı Nico. E, Nico, Judy Collins gibi Bob Dylan'la Leonard Cohen'le aynı e, nesilden bir şarkıcı. Hepsi 1930'larda doğmuş. E, fakat Bob Dylan'ın, e, Judy Collins'in ve Leonard Cohen'in aksine e, genç yaşta hayata veda etmiş. 1988 yılında 50 yaşındayken e, İbiza adasında tatildeyken bir e, beyin kanaması sonucunda e, Nikon'un Leonard Cohen'le de e, bir ara teması olmuş. Hatta e, Cohen'in e, sevgilisi olması için e, üstünde çok uğraştı ama başarılı olamadığı kadınlardan bir tanesi olarak e, kendisini anmıştık. E, şimdi bir de Nico yorumuyla o halde dinleyelim. I'll keep it with mine. Bay at any cost. But how long, babe, can you search for what's not lost? Everybody will. Nico'dan dinledik bu defada. I'll Keep It With Mine. Ee, Bob Dylan'ın yazıp söylediği ama Blonde on Blonde albümüne alamadığı daha sonra önce Judy Collins'in söylediği bu şarkı e, Nico'dan dinledik. Nico 1960'ların Soho'sunda önemli bir karakter. Ee, Andy Warhol'un e, Fabrika adı verilen e, tesisinde diyeyim yer alan kızlardan bir tanesi. Müzisyen aynı zamanda Velvet Underground'la birlikte yaptığı albüm çok önemli sayılıyor. Ee, Güven demin bahsettik. Leonard Cohen çok peşinden koşmuş. Ama e, Nico kendisine şey demiş. Cohen o sırada 33-34 yaşında sen benim için çok yaşlısın diyerek yıkmış kendisine ve e, Cohen umduğu şeyi bulamamış ilgi Niko'dan. Niko'nun ilginç bir şarkı söyleme tonu var. bu aslında biraz da kendisinin kulaklarının hemen hemen sağır denebilecek kadar az duymasından kaynaklanıyor. o yüzden siz de duymuşsunuzdur. Biraz böyle tuhaf ilginç bir şeyde tonda söylüyor. Evet, biraz e, insanı irite eden bir Alman aksanıyla söylediğini de burada söyleyelim ama e, bu yorumu beğenmeyenleri direkt aforoz edeceğim dediği için Mahir daha fazla bir şey söylemiyoruz, beğeniyoruz aslında genel olarak. E, evet. Bir sonraki şarkımız I Wanna Be Your Lover Now. Ee, bu da Bob Dylan'ın yazdığı, söylediği ama e, albümde kendisine yer, yer bulamayan şarkılardan bir tanesi. E, burada da e, Bob Dylan, John Lennon ve Paul McCartney'e açık bir gönderme e, yapıyor diye düşünülüyor. Çünkü Beatles'ın I Wanna Be Your Lover e, şarkısı diye bir şarkısı var. E, pardon, Beatles'ın I Wanna Be Your Man diye bir şarkısı var. Bob Dylan'da ee, ona atfen I Wanna Be Your Lover e, e, yazmış söylemiş. Şimdi biz sırasıyla ikisini de dinleyeceğiz ama önce Beatles'ı dinleyerek başlayalım dedik. Beatles'tan dinliyoruz I Wanna Be Your Man. I wanna be like no other can. wanna be your man. I wanna be your man. baby, like no other can. Love you like no other, baby, like no other can. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. Beatles'dan dinledik. I Wanna Be Your Man. E, bu şarkı Beatles'dan sonra Rolling Stones tarafından da yorumlanmış bir şarkıdır. E, geçen haftaki programımızda hatırlayacaksınız. Önce e, Bob Dylan'ın Fourth Time Around şarkısını çalmıştık. Sonra da Beatles'ın ona çok benzeyen Norwegian Wood ve e, kim kimden esinlenmişti diye böyle bir tartışma olduğunu söylemiştik. İki tarafta sanki ilk yazan biziz, e, öbür taraf benden esinlenmiş havasındaydı. Burada böyle bir e, tereddüt yok. Zaten e, şarkının benzerliğinden çok isim benzerliği var. E, Bob Dylan'ın yazdığı versiyon veya şarkı I Wanna Be Your Lover. güven var mı bir diyeceğim çalalım mı? Ee, ben de belki şunu söyleyeyim. Ee, Beatles mı Bob Dylan'dan daha çok etkilendi, e, Dylan mı Beatles'dan daha çok etkilendi tartışmalarında e, Dylan belki ben o kadar çok etkilenmedim mi e, göstermek için bu şarkıyı Beatles'a direkt bir atışta bulunmasına karşın ve e, Dylan'ın da iyi bir şarkı olduğunu söylemesine, düşünmesine karşın e, albüme almamış olabilir diyor bazı otoriteler. E, şimdi Blonde and Blonde albümüne girmemiş. E, bu ikinci parçayı o halde dinleyelim. I Wanna Be Your Lover Now. Lover Now Bob Dylan'dan dinledik. Blonde and Blonde albümüne girememiş olan e, dört parçadan ikincisiydi. Zamanlar değişirken Bob Dylan şarkılarıyla yarım yüzyıl programındasınız. İstanbul'da stüdyoda Altı Güzeldere ve telefon bağlantısıyla ben Güven Güzeldere. Programı birlikte sunuyoruz. E, program ortağımız Mahir Ilgaz da yörüngede fakat e, bu programda yer almıyor. E, Bob Dylan'ın I Wanna Be Your Lover şarkısının az önce çaldığımız, bir önce çaldığımız Beatles'ın I Wanna Be Your Man ne bir atıfta bulunduğunu söylemiştik. Bir de tabii hatırlayacaksınız 1988'de çıkmış olan e, e, aynı albüme de ismini veren I Am Your Man e, şarkısı var Leonard Cohen'in. Fakat bu e, şarkılar arasında bir e, bağlantı ya da atıf e, var gibi gözükmüyor isimdeki bu e, benzerlik haricinde e, Bob Dylan'ın e, üçüncü e, şarkısı albüme giremeyen e, aslında şarkıdan ziyade bir şarkı taslağı Jet Pilot. E, daha önce çıkmış olan Highway 61 Revisited albümünde yer alan Tombstone Blues e, şarkısının aslında öncülü olduğu söyleniyor Jet Pylon'ın e, bir hayli bu şarkı üstünde uğraşmış e, Bob Dylan. E, yedi kere kaydetmeye çalışmışlar fakat hiçbirinde e, tamamlayamamışlar şarkıyı. E, yani elimizdeki outtake kaydı da aslında e, tamamlanmamış bir şarkının kaydı. Fakat e, tarihi ilginçliği açısından çalacağız. Bir de üstelik e, Chuck Berry'nin You Can't Catch Me isimli şarkısından esinlendiği de söyleniyor. Az sonra o şarkıyı da çalarak e, bu bağlantıyı e, huzurlarınıza getirelim dedik. Altı senin söyleyeceğin bir şey var mı? Şarkıyı dinleyelim mi? Yoktur. Şarkıyı dinleyelim. E, Bob Dylan'dan 50 saniyelik kısa bir deneme Jet Pilot. Müzik she's got jet pilot eyes from her hips on down. All the bombardiers are trying to force her out of town. She's five feet nine and she carries a monkey wrench. She weighs more by the foot than she does by the inch. She got all the downtown boys all at her command. got to watch her closely cause she ain't no woman, she's a man. Bob Dylan'dan e, esprili bir şarkı denemesi diyelim. Ee, bir jet pilotu gibi çok keskin gözlerim var ama dikkat et. O, o baktığın bir kadın değil aslında bir erkek şeklinde esprili de sözleri var ama e, gerçek bir şarkıya dönüşememiş. E, daha sonra 1985 yılında bir e, set box'ın içinde yayınlanmış bir parça. E, demin Güven de bahsetti. E, bu parça e, Chuck Berry'nin e, bir parçasına benziyor. You Can't Catch Me. E, bir bakıma e, Dylan için önemi e, malum 1966 yılındayız. Dylan'ın 62, 63 hatta 64 yıllarındaki bir jenerasyonun sesi olma, protest folk hareketinin ve vatandaşlık hakları hareketinin bayraktarlığını yapma e, misyonları en azından kendisi hiç bir zaman böyle düşünmemiş olsa bile e, hayranlarının ona atfettiği misyonu e, tam ortadan kalkmış durumda değil. E, Bob Dylan aslında böyle bir misyon insanının olmak, misyon insanı olmanın e, kendi sanatsal yaratıcılığını ve ilerlemek istediği, araştırmak istediği yönleri çok sınırlandıracağını hissederek bundan hiç hoşlanmıyor, uzaklaşmaya çalışıyor. Bu kavganın, tartışmanın hala içinde olduğumuz yıllar. Hatta Blonde'dan Blonde'u yayınladıktan sonra bir büyük turneye çıkıyor. O turnede olan olaylar vesaire onları aslında size bir kez daha o turne sırasında kaydedilmiş bir konser kaydını çalıp Bob Dylan'ın folk e, camiasıyla nasıl artık yollarını tamamen ayırdığına dair bir takım hikayeleri daha önümüzdeki haftalarda anlatmak istiyoruz ve o konuyu da artık arkada bırakmak istiyoruz. Ee, bu şarkının biraz o, o, o perspektiften bakarsak şöyle bir önemi var. Bob Dylan henüz e, daha folk müzikle tanışmadan önce, e, New York'a gelmeden önce e, yaşadığı Minnesota'da işte o günün 1950'li yılların rock'n'rollcularının hayranı onları dinliyor. Onlar içinde de e, Chuck Berry dinlediği kişilerden bir tanesi. O yüzden bunlar aslında Bob Dylan için çok e, teenage günlerine bir nevi bir selam vermek gibi, o günlere dönüş gibi oluyor. E, Chuck Berry'nin yazmış olduğu You Can't Catch Me'nin de e, bir e, single olarak yayınlanma tarihi 1956. E, şimdi Chuck Berry versiyonunu dinleyelim. You Can't Catch Me. 'Twas a flight deal with a powerful motor and some hideaway wings. Pushing on the button and you will hear her sing. Now you can't catch me. Baby, you can't catch me. Cause if you get too close, you know I'm gone like a cool breeze. New Jersey turn come a flat top. He was moving up with me, then come waving goodbye at a little old souped up jitney. I put my foot in my tank and I began to roll, moaning siren towards the state patrol. So I let out my wings and then I blew my horn. Bye bye New Jersey, I become airborne. Now you can't catch me, baby. you get too close, you know I'm gone like a cool breeze. Flying with my baby last Saturday night, courting a gray cloud floating in sight. Big full moon shining up above. Huddle up, honey, be my love. Sweetest little thing I ever seen. I'm gonna name you. Maybelline, flying on the beam, set on flight control, radio tuned to rock and roll. Two, three hours passed us by, altitude dropped to 505. Fuel consumption way too fast. Let's get on home before we run out of gas. Now you can't catch me, no baby. if you close Gone like a You Can't Catch Me, Chuck Berry'den dinledik. Bob Dylan'ın Jet Pilot isimli e, tamamlanamamış şarkısına ilham verdiği düşünülen bir şarkı. E, roll'un Amerika'daki en önemli isimlerinden e, Chuck Berry, St. Louis, Missouri. E, yalnız roll müziğinin değil, rock and roll tarzının da e, temellerini atmış en önemli müzisyenlerden birisi olarak anılıyor. E, Bob Dylan'ın *Blonde and Blonde* albümünün e, alt teklerini yani kaydedilmiş ama albüme girememiş parçaları çalıyoruz bugün. Dört parça var demiştik. İlk üçünü e, çaldık. Sıra dördüncüsü ve sonuncusuna geldi. Bu dört parça arasında en uzun olan parça bu altı dakika on saniye. She is your lover now. O şimdi senin sevgilin. Ee, kısa bir süre sevgili olan ve 1965'teki e, Bob Dylan'ın uzun İngiltere turnesi sırasında e, ayrıldıkları Joan Baez'e atıfla e, yazdığı Dylan'ın e, bu şarkıyı e, düşünülüyor. E, daha sonra e, One of Us Must Know Sooner or Later e, isimli şarkıyla da e, müzikal bir bağlantısı olduğunu e, duyabilirsiniz. E, birazdan e, şarkıyı çalacağımız zaman. Altu senin de söylemek istediğin şeyler var mı şarkı hakkında? E, evet şarkı 21 Ocak 1966'da Kolombiya'nın e, A stüdyosunda New York şehrinde kaydedilmiş ve e, kaydı gerçekleştirene kadar tam 19 defa e, kaydetmeyi denemişler. E, en iyisi 19. olarak bulunmuş ama e, bu bile e, Blonde on Blonde albümüne girmesi için yeterli olmamış parçanın. O yüzden parça ancak kendisine Bootleg Series 1-3'te yer bulabilmiş ve orada yayınlanmış. Şimdi Bob Dylan'dan dinleyelim bu parçayı. She is your lover now. pawnbroker road. Also, so did the landlord. To see me so crazy wasn't it? Both were so glad to watch me destroy what I had. Pain sure brings out the best in people, doesn't it? Why didn't you just leave me if you didn't want to stay? Why'd you have to treat me so bad? Did it have to be that way? Now you stand here expecting me to remember something you forgot to say. Yes, and you, I see you're still with her. Well, that's fine, but she's coming on so strange, can't you tell? Somebody better explain. She's got her iron chain. I do it, but I, I just can't remember how. You talk to her, she's your lover. judge, you don't have to be nice to me. Will you please tell that to your friend in the cowboy hat? You know he keeps on saying everything twice to me. You know I was straight with you. You know I never tried to change you in any way. You know if you didn't want to we forgive and forget. Honey, what can I say? Yes, you, you just sit around and ask for ashtrays. Can't you reach? I see you kiss her on the cheek every time she gives a speech. Well, the picture books of the pyramid must a kid. Must everybody bow? You better talk to her about it. You're her lover now. Oh, castle stairs. can't recall San Francisco at all. kendi albümüne girememiş dört parçadan dördüncüsü ve sonuncusuydu. Bu şekilde e, Bob Dylan'ın en önemli albümü sayılan 1966'da 7. stüdyo albümü olarak yayınlanmış Blonde and Blonde'ı çalmayı bitirmiş oluyoruz. Blonde and Blonde'ın kendisi iki e, e plakten ya da iki diskten e, ve toplam 14 şarkıdan oluşan e, bir albümdü. Dört tane girememiş parçayı da A2'de eklerseniz 18 e, parça eder. Böylece e, bu yolun sonuna geldik. E, bu arada bu zamanlar değişirkenin Açık Radyo'nun yeni yayın dönemindeki ilk programı oluyor. Programa 1 Kasım 2015'te yaklaşık bir sene önce başlamıştık. İki yayın dönemini bitirdik. Üçüncüsüne girmiş vaziyetteyiz ve programın başında Altuğ'un da söylediği gibi 1966'ya ee, kadar gelip e, Bob Dylan'ı toplam bir sene boyunca 25 yaşına kadar getirmeyi becerebildik. Ee, devam edeceğiz. Fakat programı kapatmadan önce çalmak istediğimiz bir şarkı daha var. Ee, Chris Christopherson'dan Sunday Morning Coming Down. niye acaba? Bir alakası var Chris Christopherson'ın Bob Dylan'la ve Blonde Blond'dan Blonde albümüyle. E, ee, Altu sen anlatmak ister misin? Ee, evet. Tam o, o an için en azından çok sanatsal bir bağlantı olmadığını kabul etmemiz gerekli herhalde. Çünkü e, Bob Dylan Blond on Blond'u e, kaydederken Chris Christopherson da aynı stüdyoda güvenlik görevlisi. Kapıyı bekliyor ve işte içeride kim gelmiş kim gitmiş onlara bakıyor. E, hatta geçen haftaki programımızın e, son şarkısıydı. E, Sad Eyed Lady of the Lowlands 11 dakika 21 saniyelik bir parça. Onunla ilgili de e, Chris, Christopherson'ın sonradan yaptığı bir yorumu var. Orada diyor ki e, Bob Dylan bir türlü parçayı istediği gibi bitiremiyordu. O yüzden e, bu Nashville'deki stüdyodan bahsediyoruz bu arada. Nashville'deki stüdyoda e, bütün müzisyenleri yolladı. Kendisi tek başına e, kara gözlükleri gözünde sabahın dördüne kadar piyanonun başında işte yazdı çaldı bir şeyler yaptı. Bu arada diğer müzisyenler de kendilerini oyalamak için e, kağıt oyunu oynuyorlardı. E, yine aynı kayıttan Charlie McCoy diyor, diyor ki sabahın dördüne kadar orada süründükten sonra hadi gelin bakalım diye 11 küsür dakikalık bir şarkıyı hem de yavaş tempolu bir şarkıyı çalmak çok acılı bir deneyimdi diyor e, Charlie McCoy ama 4 e, çalışta işi bitirip parçayı kaydediyorlar. E, Chris Christopherson da bu bahsettiğimiz tarih 1960 ee, şimdi çalacağımız parçanın kayıt tarihi 1970. Chris Christopherson böylece e, stüdyonun bekçiliğinden e, terfi ediyor. Şarkıcı ve oyuncu olarak önemli işlere imza atan bir kişi haline geliyor. Evet aslında ben de belki bir şey daha ekleyeyim. İlginç e, bir kişilik Chris Christopherson sahiden. Üniversitede edebiyat okuyor. Sınıfının seviyelerinde bir şekilde mezun olduktan sonra çok prestijli bir burs olan Rhodes bursunu kazanarak Oxford Üniversitesi'ne gidip e, bir sürede orada çalışmalarına devam ediyor. E, fakat bunun arkasından ailesinin baskısıyla e, e, orduya katılmaya karar veriyor ve helikopter pilotu olarak bir süre görev yapıyor. Fakat bu işin kendisine uygun olmadığını anlayıp e, vazgeçiyor. Hatta vazgeçtiği zaman büyük bir kavga neticesinde ailesi e, evlatlıktan reddettiğini Chris Christopher'sını duyuruyor. E, epey zor bir e, dönem bekliyor bunun arkasından e, Chris Christopher'sını. Nashville'e taşınıyor. Altun bahsettiği bu e, stüdyoda güvenlik görevlisi olarak çalıştığı zamanlarda o zamanlardan. E, fakat bir noktada e, Johnny Cash'in karısı şarkıcı June Carter'la tanışıyor. E, bir takım yazdığı şarkıları Johnny Cash'e vermesi için June Carter'a e, veriyor. E, bundan sonrasında olanlar hakkında rivayet muhtelif. Fakat bir e, söylentiye göre bir yerlerden bir helikopter bulup e, o helikopterle Johnny Cash'in evinin bahçesine iniyor e, Chris Christopherson ve e, ne oldu benim şarkılar falan diye soruyor. Başka bir rivayete göre o sırada Johnny Cash evde yok ama her halükarda kendisine müzisyenliğin kapısını açan e, böyle ilginç durumlar da var. E, şimdi isterseniz e, bu bağlantının e, şerefine Chris Christopherson'dan dinleyelim. Sunday Morning Coming Down. woke up Sunday morning with no way to hold my hand didn't hurt. And the beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one more for dessert. Then I fumbled through my closet for my clothes and found my cleanest dirty shirt. And I shaved my face and combed my hair and stumbled down the stairs to meet the day. I'd smoked my brain the night before on cigarettes and songs that I'd been picking. lit my first and watched a small kid cussing at a can that he was kicking. Then I crossed the empty street and caught the Sunday smell of someone frying chicken. And it took me back to something that I'd lost somehow, somewhere along the way. On the Sunday morning sidewalk, wishing, Lord, that I was stoned. there's something in a Sunday makes a body feel alone. There's nothing short of dying Half as lonesome as the sound On the sleeping city sidewalks Sunday morning coming down In the park I saw a daddy with a laughing little girl who he was swinging. And I stopped beside a Sunday school and listened to the song that they were singing. Then I headed back for home, and somewhere far away, a lonely bell was ringing. and it echoed through the canyons like the disappearing dreams of yesterday. On the Sunday morning sidewalk, wishing, Lord, that I was stoned. Cause there's something in a Sunday makes a body alone. And there's nothing short of dying half as lonesome as the sound on the sleeping city sidewalks. Sunday morning coming down. albümünden dinledik. Sunday Morning Coming Down. Zamanlar değişirken Bob Dylan şarkılarıyla yarım yüzyıl programında bir pazar gecesi daha e, bir saatin sonuna geldik. Blonde and Blonde albümünü e, albüme giren ve giremeyen şarkılarıyla birlikte çalmış, tamamlamış, bitirmiş e, bulunuyoruz. E, e, haftaya ne yapacağımıza zamanlar değişirken komitesi henüz karar verememiş durumda e, albümlerin yayınlanma e, kronolojisiyle gideceksek John Wesley Harding albümü 1967'de yayınlanmış önümüzde duruyor. <laughs> Ama e, müzikal kayıtların tarihiyle gideceksek e, Bodrum kayıtları The Basement Tapes e, çalmaya başlayabiliriz. Ya da e, Bob Dylan'ın turnesi sırasında kaydedilmiş e, icraları var. E, ne yapacağımızı e, duymak için gelecek hafta sizleri yeniden radyolarınızın e, başında olmaya davet ediyoruz. Evet programımızın sonuna geldik. Program destekçisi ve sevgili arkadaşım Emre Öztunay'a çok teşekkür ediyorum. Ayrıca teknik masada da e, çoğu zaman olduğu gibi Selahattin Çolak bizlerleydi. Ona da teşekkür ediyorum ve ee, önümüzdeki hafta saat 9'da yeniden huzurlarınızda olmayı diliyorum.